يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير โอ้นบี จงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กับกรอบมุนาฟิกีนและจงเด็ดขาดแก่พวกเขา และที่อยู่ของพวกเขานั่นคือนรกยานนำ ซึ่งเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่งยะลิฟูนบิลลาฮิมากาลูวะลักดกาลูกลิมตัลกุฟรวะกฟรูบะดอิสลามิฮิม وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله พวกเขาจะสาบานต่อเราว่า พวกเขาไม่ได้พูด แท้จริงนั้นพวกเขาได้พูด ถ้อยคำที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธา และพวกเขาได้ปฏิเสธการศรัทธาแล้ว หลังจากที่พวกเขาเป็นมุสลิม และพวกเขามุ่งกระทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับผล และพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธและจงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามั่งคั่งขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์ และหากพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว ก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเขา และหากพวกเขาผินหลังให้ อัลลอฮ์ก็จะลงโทษ พวกเขาอย่างเจ็บแสบ ทั้งในโลกนี้และปรโลก และพวกเขาก็ไม่ได้มีผู้คุ้มครองและผู้ชื่อเหลือใดๆในแผ่นดินและในหมู่เขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญา แก่อัลลอฮ์ว่า ถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ แก่พวกเราแล้วไซแน่นอนเหลือเกินพวกเราจะบริจาคทาน และแน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่คนดีะะ่รอครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขา พวกเขาก็ตรณีในส่วนนั้น และได้ผินหลังให้ โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้ว และพระองค์ก็ได้ทรงให้การกลับกรอกในหัวใจของพวกเขาเป็นผลลัพธ์แก่พวกเขา จนกระทั่ง ถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์ เนื่องจากการที่พวกเขาบิดพริ้วต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์ และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธ พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขา และการพูดซุบซิบของพวกเขา และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลายพวกที่ตำหนิบรรดาผู้ที่สมัครใจจากหมู่ศรัทธาในการบริจาคทาน และตำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาค นอกจากค่าแรงอเล็กน้อยของพวกเขาแล้วเย้ยหยันพวกเขานั้นอัลลอฮ์ได้ทรงเย้ยหยันพวกเขา และสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บปวดอิสตฟิรลฮุมอลาตสตฟิรลฮุม ل ا ل ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين เจ้าจงขออภัยให้แก่พวกเขา หรือไม่ก็จงอย่าอภัยโทษให้แก่พวกเขา หากพวกเจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงอภัยให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า ไฟนรกยันนำนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหากพวกเขาเข้าใจ พวกเขาจงหัวเราะน้อยๆ และจงร้องไห้มากๆเถิด ทั้งนี้ เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขนขวายเอาไว้แต่อิรจากัลลอฮุอิลาตออิฟติมมินฮุมฟัสตะซะนูกะลิลคุรูจฟะกุล فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين หากอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขา และพวกเขาจะขออนุมัติเจ้าเพื่อออกไปก็จงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปกับฉันตลอดกาลและจะไม่ต่อสู้ศัตรูใด ๆ ร่วมกับฉันเป็นอันขาดแท้จริง พวกเจ้าพอใจกับการนั่งอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นจะนั่งอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเถิดและเจ้าจงอย่าละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาด และจงอย่ายืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเขาด้วย แท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอและรอศูนย์ของพระองค์และพวกเขาได้ตายลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดะลอััจบกก์าินนามายรีดุลลอฮุอันยุอัซซิบะฮุมบิฮาฟิดดุนียาวะตัซฮะกอันฟุซุฮุมวะฮุมกาฟิรูน และจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขา เป็นที่พึงพอใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้น ในโลกนี้และต้องการที่ให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น و إ ذ أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين และเมื่อมีอัลกุรอานบทใดถูกประทานลงมา พวกเจ้าจงศรัทธาต่อลอดเถิด และจงต่อสู้ในทรัพย์สินและชีวิต ร่วมกับรอซูลของพระองค์ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขา ก็ขออนุญาตต่อเจ้า และกล่าวว่าจงปล่อยพวกเราไว้เถิด พวกเราจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ที่มิได้ออกไปสงครามรดูบิอันยกูนูมะอัลขวาลิฟวะตุบิอะลากลูบิฮิมฟะฮุมลายัฟกะฮูนพวกเขายินดีที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และได้ถูกประทับตราไว้บนหัวใจของพวกเขาแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون رسول لبندا يو แต่ถ้าว่ารอซูลและบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านนั้น ได้ต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขา ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้น จะรับความดีมากมาย และชนเหล่านี้ คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวง المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين ك ذ ب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم และบรรดาผู้ที่แก้ตัวในหมู่อาหรับชนบทเหล่านั้น ได้มาซึ่งจะได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขา และบรรดาผู้ที่โกหกต่อลอและรอซูลของพระองค์นั้น ได้นั่งกันอยู่ การลงโทษอันเจ็บแสบจะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขา ليس على ا ل ض ั ف ا ء ولا على ล ل م ر ض ى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ไม่มีบาปใด ๆ แก่ผู้ที่อ่อนแอ และแก่ผู้ที่ป่วยไข้และผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาค เพื่อพวกเขาได้แนะนำตักเตือนให้จงรักภักดีต่อลอและรอซูลของพระองค์ ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้ที่กระทำดีได้ และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون และไม่มีบาปใดๆ กับบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขามาหาเจ้า เพื่อเจ้าจัดให้พวกเขาขี่ เจ้าได้กล่าวว่า ฉันไม่พบพานะที่จะให้พวกเจ้าขี่ พวกเขาก็ผินหลังกลับไปโดยที่ในตาของพวกเขา เอ่อล้นไปด้วยน้ำตา และเสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาคอินนัมัสสบิลอัลลดีนยัสตะดินูนกวะฮุมอัฆนียารดูบิอันยกูนูมะอัลขวาลิฟวะตบอัลลอฮุอะลากลูบิฮิมฟะฮุมลายะลมูนแท้จริงทางที่จะกล่าวโทษได้นั้น ก็เพียงแต่บรรดา ผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าทั้งๆทที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมี ซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อยู่เบื้องหลัง แต่ลอได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรเลยยยะะะจจดดิิิรรุุนออลคมาั يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ق นัลลอฮุมินอัคบาริคุม وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون พวกเขาที่ไม่ออกไปสงครามตะบุกจะแก้ตัวแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้ากลับมายังพวกเขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลย เราไม่เชื่อพวกเจ้าดอก แท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวคราวของพวกเจ้าแก่เราแล้วแล้วลอนั้นทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้า และรอซูลของพระองค์เองก็เห็นด้วย แล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปอย่างพระผู้ทรงรอบรู้ แห่งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย และพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเจ้าให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกับ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون พวกเขาจะสาบานต่อลอกแก่พวกเจ้า เมื่อพวกเจ้าได้กลับมาอย่างพวกเขา เพื่อให้พวกเจ้ายกโทษให้แก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นสกปรกโสมมและที่พำนักของพวกเขาก็คือนรก ทั้งนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين พวกเขาจะสาบานแก่พวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าพอใจต่อพวกเขา หากพวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพอพระทัยต่อกลุ่มชนที่ทำชั่วอัลอาราบอัชดุฟรวะนิฟากวะอัจดรอัลลายะลมูฮดูดมาอันซลลลอฮุอะลารสูลิวัลลอฮุอะลีมุนฮะกมบรรดาอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกปฏิเสธศรัทธา และพวกกลับกรอกที่ร้ายกาจที่สุด และเป็นการสมควรยิ่งแล้ว ที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่รอซูลของปรุงและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم และในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับ และพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า เหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิด และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้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 และในหมู่อาหรับชนบทนั้น มีผู้ศรัทธาต่อล้อและวันประโลก และถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้น เป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเป็นการขอพรของรอซูล พึงทราบเถิดว่า แท้จริง มันเป็นการทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً บรรดาชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพและในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือ และบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขา และพวกเขาก็พอใจต่อพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล

และส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่รอบๆ พวกเจ้าที่เป็นอาหรับชนบทนั้น เป็นพวกกลับกรอก และในหมู่ชาวมารีนะก็เช่นเดียวกัน พวกเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกรอกเจ้ามุฮัมมัดไม่รู้จักท่าแท้ของพวกเขาดอก เราอัลลอฮ์รู้จักพวกเขาดี เราจะลงโทษพวกเขาสองครั้ง และพวกเขาจะถูกนำไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไป وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم และมีกลุ่มชนอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขา โดยที่พวกเขาประกอบความดีปะปนไปกับงานที่ชั่วช้า วังว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือ ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอมุฮัมมัด จ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทาน เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมวลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้น และเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิด เพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้นทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขา และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮฮุวยกบลุตเตบะตะอันอิบาดิฮ์ พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรับการสำนึกผิดจากวงบ่าวของพระองค์และทรงรับการบริจาคทาน และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอและ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงทำงานเถิดและลอจะทรงเห็นงานของพวกเจ้า และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นด้วย และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้ สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย แล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบ ถึงสิ่งที่พวกเจ้าทำไว้และมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคำบัญชาของอัลลอฮ์พระองค์อาจจะลงโทษพวกเขา และอาจจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา และล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ۖ และบรรดาผู้ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธา และก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกัน และเป็นแหล่งซ่องสมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มาก่อน แน่นอน

เจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้น สมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้น เพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาดและอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่อ Allah และบนความโปรดปรานนั้นดีกว่า หรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขา บนริมขอบเหว ที่จะพังทลายลง และมันก็พังนำเขาลงไปในนรกดีกว่า และอลอนั้นจะไม่ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม لا ي ز ا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم อาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นสิ่งสิ่งและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาอินนัลลอฮชตรอมินัลมุมินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาลฮุม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 ซึ่งระบุอยู่ในคัมภีร์เตารอดอินจีน และอัลกุรอาน และใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาได้ดียิ่งไปกว่า อัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกเจ้าเถิด ซึ่งพวกเจ้าได้ขายมันไป และนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين บรรดาผู้กลับตัวผู้กระทำการพักดี ผู้กล่าวคำสรรเสริญผู้ถือศีลอดผู้รุกัว ผู้สุยูด ผู้ใช้ทำความดีผู้หปรามให้ละเว้นความชั่ว และบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิด ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ไม่สมควรแก่นบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาคีและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่า พวกเหล่านั้นเป็นชาวนรกอย่างแน่นอน وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لكان และการขอพยโทษของอิบรอฮีมให้แก่บิดาของเขานั้น มิได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาได้ไว้แก่บิดาของเขาเท่านั้น แต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่า แท้จริงบิดาของเขานั้นเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เขาก็ปลีกตัวออกจากบิดาของเขา แท้จริงอิบราฮิมนั้นเป็นผู้อ่อนโยน และเป็นผู้มีขันติ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم แล้วล้อนั้นจะไม่ทรงให้กลุ่มชนใดหลงผิด หลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำ ที่ถูกต้องแก่พวกเขาแล้ว นอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่พวกเขายำเกรงเท่านั้น แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอินนัลลอฮะละหูมุลกุสสมาวาติวัลอัรยุฮีวยุมีตวะมาลักุมมินดูนิลลาฮิมินวะลียินวะลานซีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็น ทรงให้ตาย และนอกจากอัลลอฮ์แล้ว ก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเจ้าแล้วก็ตาบัลลอฮุอะลัลนบีวัลมุฮาจิรีนวัลอันซาริลลดีนัตตบะอูฮุฟีสาอะติลอุสรห์ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนบี ชาวมูฮายิรินและชาวอันซอรซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขา ในยามขับขัน หลังจากที่จิตใจของกลุ่มชนหนึ่งในหมู่พวกเขา เกือบจะหันเหออกจากความจริง แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาเสมอ